Aê, fiote! Vou bolar um baseado pra gente ficar relax. Ficar relax. Ficar relax. E depois do back é, é Mac. E depois do Mac é, é Jet. E depois do Jet é Match, é Match, Match, Match, Match. E depois do back é Mac. E depois do Mac é Jet. E depois do Jet é Mac vai, vai, vai. vamos arrastar da zona sul, da zona norte, leste oeste, leste oeste, leste oeste, leste oeste, leste oeste. Fumaça que você tá que desce, é. Fumaça que você tá que desce, é. Fumaça que você tá que desce, mete, desce, mete, desce, você, você tá que desce, mete, desce, mete, desce, mete, você tá que desce, mete, desce, mete, desce, mete, você tá que desce. Depois do back, é, é Mac. E depois do Mac, é, é Jet. E depois do Jet, é Met Met Met Met E depois do Beck é, é Mac. E depois do Mac, é Jet. E depois do Jet, é Met Met Vai, vai! Vamos arrastar da zona sul, da zona norte, leste, oeste. Leste, oeste, leste, oeste, leste, oeste, leste, É, fumaça que sabe você tá que desce. É, fumaça que sabe você tá que desce. É sabe, você tá que desce, mete desce, mete desce, você você tá que desce, mete desce, mete desce, mete você tá que desce, mete desce, mete desce, mete você tá que desce.